บุ๊กทูเจ็ดสิบห้าเซดเดเซตอีเเมเซตอีเปตเหตุผลบางประการอาร์กุเมนติรัมเนชโตเอ็ดโนอาร์กุเมนติรัมเนชโตเอ็ดโน ทำไมคุณไม่มาคะ Защо няма да дойдете? Защо няма да дойдете? อากาศแย่มาก Времето е лошо. Времето е лошо. ดิฉันไม่มาเพราะอากาศแย่มาก Аз няма да дойда защото времето е лошо. Аз няма да дойда, защото времето е лошо. Защо той няма да дойде? Защо той няма да дойде? เขาไม่ได้รับเชิญ Той не е поканен. Той не е поканен. เขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญ Той няма да дойде, защото не е поканен. Той няма да дойде, защото не е поканен. ทำไมคุณไม่มาคะ Защо няма да дойдеш? Защо няма да дойдеш? ดิฉันไม่มีเวลา Аз нямам време. Аз нямам време. ดิฉันไม่มาเพราะไม่มีเวลา Аз няма да дойда, защото нямам време. Аз няма да дойда, защото нямам време. ทำไมคุณไม่อยู่ต่อล่ะคะ Защо не останеш? Защо не останеш? ดิฉันยังต้องทำงานค่ะ Аз трябва да работя още. Аз трябва да работя още. ดิฉันไม่อยู่ต่อเพราะต้องทำงานค่ะ Аз няма да остана, защото трябва да работя още. Аз няма да остана, защото трябва да работя още. лака? Защо си тръгвате вече? Защо си тръгвате вече? ка. Аз съм уморен. Аз съм уморена. ดิฉันจะไปเพราะเหนื่อยค่ะ Аз си тръгвам, защото съм уморен. Аз си тръгвам, защото съм уморен, уморена. лака. Защо заминавате вече? Защо заминавате вече? ดึกแล้วค่ะ вече е късно. Вече е късно. ดิฉันจะไปเพราะดึกแล้วค่ะ Заминавам, защото вече е късно. Заминавам, защото вече е късно. กรุณาไปที่ www. book2. ดีอีสำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด